Egoaldeko bizitoki publiko edo aselemen beharrak aldatzen joan dira krisi ekonomikoaren ondorioz, eta erakunde publikoen politika kortarat egokitzen asiak dira. Horain artean, erosteko bizitoki publikoak egin izan diren bitartean, alokairu soziala sustatzen hasi dira azken bi urte hauetan, eta zonbait neurri ere hartu dituzte horren karietarat, koldo nausia, asaiatu da eh, gaur horren argazki baten egiten egurontzuri. Bai, egun hone, beno ba, langabezia eta saltuak, dakigun bezala bereziki etxeko kabia utzi nahi duten, eh? hogeita mabostu urtez behitiko gazteetan, lan prekaritatea handia eta azken batean egonkortasun ekonomikorik ezak, eh? ekarri du aldaketa hori. E, orain arte herri gehien txuenetan, babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzen ziren, hau da, irurogeita mabostu urtez baliatzeko eskubidea ematen zuen, ba, salmenta eredua. Eta alokairu soziala, ba, gutxi edo deusez, eh? eta orain alokairu soziala sustatu nahian ari dira ezker eskuin, bizitoki publikoen promo berrietan ez bat dauden etxe hutsak ere probestuz. Eta laketaren erabakia erakunde publikoek hartu ote dute arduratsuki ala merkatuak behartua? E, esan genezake agintariei etzaiela besterik geratu, eh? Aipatu dugun errealitate ekonomikoagatik hain zuzen, ba, bizitoki publiko bat lortzen duten herritar askori, gerora banketxek ez diete mailegua onartzen. Beraz, uko egin eta zozketan egokibutako zerrendan urrengoari eskaintzen diotetxea, baina zenbait kasuetan hirugarren eta laugarren bati ere eskaini beharretan ikusten dira. E, kontua da, orain arte alako zozketetan parte hartzeko, ba, loteria balitz bezala, e, zozketa bidez egiten baita, e, bete beharreko baldintza ekonomikoa, Urtean gutxienez behatzi mila euro eta gehienez hogeita amairu mila eko diru sartzeak eh, ukaitea zela. Baina gaur egun ba, gehiago dira, eh? behatzi milatik gertuko ordain saria bituztenak urteko hogeita amairu mila eurokoak baino. Eta horrekin errealki egia da ba, banketxeak ez dutela dirurik ematen. Eta ze gertatu da zuzen? Ba herri askotan, ba irunen adibidez, bi mila lagunetik gora zeudela, eh? alako etxeetarako zozketa zerrenetan izen emanak, baina egoera ikusirik zerrenda hori minimoetara apaldu dela, eta alokairu sozialerako zerrendetan mila zazpireun lagunetara llegatu da urten irunen, eh, aitzinetik, ba, gutxi batzu baino etzeudenean izan emanak. Beraz, gizartaren beharrak eta egoerak nolabait ere bortxatu dute ba, politika aldaketau. E, eh, kontuan hartu behar baita, administrazioari berez, ba, salmenta interesatzen zaiola, eraikuntzak dakarrenaz gain, e, eh, egualdeko taz e, eh, funtziege edo, delakoa kontuan hartuta adibidez, ba, diru sartze politak ekartzen dizkiolako, baina horretarako jabe pribatuak behar dira dira, noski. Kolon hausia, epatu dugu astapenean, aldaketa bultzatzeko neurri ezberdinak hartu dituztela, zoin dira horiek? Beno, ba, badira ezberdinak, eh? Diputazio eta herriko etxetatik hartu diren neurriak, adibidez, bataz funtziege hortan, euneko berrogeita gehiago ordainaraztea bizitoki utxen kasuan, ba, jabea alokatu bezan bultzatzeko, eta badira eusko jauraritzatik hartutako neurriak ere. Eta hortan, alokabide izeneko erakundeak etxe bizitza hutsak begiz jo ditu, eh, pribatuak, eh? Bere etxea alokairu sozialera bideratzeko, alokabideren esku uzten duen jabe pribatuari begira, ba, eusko jauraritzak segurtatzen dio batetik hilabeteko laurunda berrogeita hamar euro. Euskal Gobernuak berak ordainduko dizkiola, eta bestetik etxea berreskuratzerako garaian ere, eh, beharraina konponketa egingo dizkiola etxe hortan. Kontua da, Euskal Gobernutik eginduten diagnostiko baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitoki pribatuen euneko bederatzia, utxik dela gaur egun. Alokabideko zuzendaria, irune bera saluze du izena, eta eh, berarekin mintzatu garelarik errandigu horrekin aski luketela alokairu sozialeko eskaera asetzeko, entzun dezagun. Momentu honetan, Euskadi osoan, utxik dauden etxebizitza bizitza guztietatikan, ba, iritsi daitezkela larogei milara, kudeatzeko bezalakoak alokairurako, mm, ba, ulertzen dugu egon daitezkela erdia edo Eta alokairuan etxe bat eskatzen dutenak etxe biden, dira berrogeita zei mila bat pertsona orduan, ba pentsa ez, osea, justo e, zenbakiak nahiko parekatuta daude, utxi dauden etxeak eta etxe bat behar dutenak. Mm. Beno, ba, bos mila bizitoki pribatu erakarri bituzte ekimen honetara, e, arazoa da, lareunda berrogeita mar euroko errenta, alokairuan gutxi dela jabe pribatu askorentzat, eta horregatik, zenbait herriko etxek ere, diru gehiago jartzea erabaki dute. Eh? Ondarribian adibidez, kopuru horrez gain, herriko etxeak berreun euro, gehigarri ematen dizkio jabe pribatuari, beretxea alokairu sozialean emateagatik. Eh? Azken batean, ba, politikari diote, bizitokien erosketa eta alokairuan bizitzeko kultura aldatzen ari dela, Europan hori eramaten delako, baina ikusten duzue, ba, dirua dagoela aldaketa guztiaren oinarrian. Eh? Duenak aloka dezake eta ez duenari baitza jo besterik geratzen. Koldo nausia mil esker, gai hortaz argitasunak emanik. Mil zuei.